บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดดวัตเซในโรงแรม การมาถึงวอเตลูพรีเอสคุณมีห้องว่างไหมคะมาเตวอลเน p o กเยดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Rezervoval jsem si pokoj. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Jmenuji se Miller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Potřebuji jednolůžkový pokoj. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Potřebuji dvoulůžkový pokoj. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Kolik stojí ten pokoj na jednu noc? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Chci pokoj s koupelnou. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Chci pokoj se sprchou. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Mohu ten pokoj vidět? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Máte tady garáž? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Máte tady sejf? ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ Máte tady fax? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Dobře, chci ten pokoj. นี่กุญแจห้องค่ะ Tady jsou klíče. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Tady jsou má zavazadla. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ V kolik hodin se podává snídaně? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ V kolik hodin se podává oběd? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ V kolik hodin se podává večeře?